Prvi hadis, uh, krenut ćemo sa prvim hadisom. Prvi hadis, uh, on je spomenu, uh, eh, znači, na, na, spomenuo poglavlje kita, Kitabu Tehare, znači knjiga o Taharetu, i spomenuo je prvi hadis iz tog poglavlja, odnosno on je spomenuo hadis uh, uh, onaj koji imamo mi u Erbeine Vevije. Pa ćemo spomenuti taj hadis, znači počnemo sa komentarom. An emir il mu'minine ebi Hafsin Umar ibn Khattab radijallahu anhu, kaže od emira pravovjernih Ebu Hafsa, Umar ibn Khattab radijallahu anhu, kale samijatu Rasulullah sallallahu alaihi sallam je kul. Čuo sam Allahog poslanika sallam da je rekao, innam al a'malu bin nijat zaista su djela zaista te djela vrednuju spram nijeta ili prema nijetu i nema kumrin ma, kuli imrin ma neva svakome pripada ono što zanijeti femen kanu ti džetu hilale rasulihi pa onaj čija hijab bude a, radi Allaha i njegovog poslanika fe hijjetu ila ila Allahi wa rasul pa njegova hijra radi ila radi Allaha i njegovog poslanika wa men kan hijjetuhu li dunja yusibuha a ona čiji hijra bude radi dunjaluka da ga stekne a u imrajetin jenkihu ili radi zeni, ženi da je oženi fe hijjetuhu ila ma hađere ili njegova hijra eh, eh, zbog onog zbog čega je učinio hijđru. Ovo je hadis uh, Mutefakun Alehi, uh, hadis koji također ima nevi spomenuo svojih 40 hadisa. Uh, to je hadis također koji Buharija, prvi hadis koji je naveo u svome sahihu i za koji kažu učenjaci da ovaj hadis zaslužuje da se u skoro svakoj knjizi koja se piše i govori o islamu da se navede na početku ovaj hadis što zbog njegovog značaja <clears throat> pa ćemo napraviti lagani komentar lagani komentar ovog hadisa I dovoljno to bi da danas kad bi to uzeli završili, bilo bi dovoljno inšala. E, pošto smo ga već radili, vi znate ova, ovaj oblik innamel a'malu bin niyat, što je došlo u hadisu. Pa se ovdje će preskočiti, nećemo govoriti o ravi hadisa. To obično komentar hadisa bude da se govori o ravi hadisa. Da sad kažemo nešto ko je Omr, Omr, Omr Hatab, ko je bio, šta je značio kao ashab i tako dalje. Ti ćemo stvar preskočiti, jer on cilj nama izučavanja ovdje hadisa nije nije a, taj historijski dio i detalja hadisa, ocjena hadisa, šta ćemo ocjena hadisa, Buhari, muslim hadis pomin. Nego, ovaj, nego ne cilj ono što se zaključuje iz sa strani fika. Jer cilj izdvajanja ovde hadisa je bio e, zbog, zbog onog što on, e, zbog onog što, e, sa čime se dokazuje, koji se propisi dokazuju sa ovim hadisima koji su Buhari i muslima. Ovaj dio hadisa inamal amalu bin nijat kao što kaže na arapskom jeziku, kaže kelimetun tufidul hasr. To doslovno znači e, e, mel amali ladinat, znači nema dijela osim sa nijetom. To doslovno znači. Zaista nema dijela osim sa nijetom. To je bukvalan prijevod znači. I tufidul hasr znači. Ne postoji da neko može nešto vratiti, da nema nijet u tome. A, tako je došlo u tekstu hadisa. E, To jest, negira se da se može nešto raditi, a da iza toga nije postojao neki nijet. Jedino da neko kaže, ako neko sam pregovorio, pa čeka, ima neko uradi nešto, a nije imao nikakvu namjeru. E pa to mu je bila namjera, da radi bez namjere. Znači, I tu je imao namjeru. Dobro. E, e nije tu u arapskom jeziku, e, znači kast namjera, A u šerijetu nijet znači, e, e, kao što, e, kao što kažu učenjaci, el azma afili libade te karobe dilaj ta'ala. Namjera, odluka da se učini ibadet sa ciljem približavanja Allahu Đelšanu. Znači, to je nijet. Znači, kad mi donesemo nijet za određeni ibadet, znači, time smo donijeli odluku da ćemo raditi taj ibadet kako bi se približili Allahu Đelešanu. <clears throat> A ovo ovdje što je navedeno na nastavku hadisa, ono, femen kand hijžetruhu ilalah i rasule, ono čija e, hijža bude e, prema Allahu i njegovu, ili radi Allaha i radi njegovog poslanika, ka, to je primjer. Znači u hadisu je naveden primjer jedan kakva može biti onaj e, nijet, pogrešan i ispravan nijet. E sad da se vratimo, da se vratimo na, na, na značenje hadisa i propisi koji se izlači iz hadisa. Uh, E, značenje hadisa, već smo o njemu govorili, e, značenje hadisa je da je naravno ovaj hadis je jedno veliko šerijatsko pravilo, uzvišeno pravilo od pravila islama, a to je da je nijet mjerilo, da je nijet uh, e, kijas uh, mjerilo, uh, aparat sa kojim se vagaju dijela u smislu ona koja se prihvataju i koja se ne prihvataju. Pa zato kaže poslanik sallallahu alejhi znači da je e, da su e, da se djela da se djela vraćaju na nit. Sve što čovjek radi od djela vraća se na nit. Pa ako mu je ispravan i valja nit, odnosno e, čini ga radi Allaha dželešanuhu, onda mu je djelo makbul, prihvaćeno. Ako mu djelo nije radi Allaha dželešanuhu, misli se od onog, od onog što se radi radi Allaha dželešanuhu od ibadeta, onda njegovo se djelo odbacuje. To je značenje hadisa. Znači. Uh, znači a, e, a, e, skraćeno značenje hadisa, znači ako je, a, ako je nijet valjan, radi se ra, rijet, valjan misli se radi radi Allaha Đelešanuhu, dijelo mu je primljeno, ako se ne radi radi Allaha Đelešanuhu, dijelo nije primljeno. Pa, Allah, pa je onda poslanik sam sad naveo primjer u tom hadisu. Naveo primjer toga, onaj ko učini hijđru iz mjesta širka u mjesto islama, želeći time nagradu Allaha Đelešanuhu, Eh, eh, da bude sa ciljem da bude blizu Allahu poslanika sallallahu alejhi eh, da može učiti šerijat, izučavati šerijat i primjenjivati, raditi po njemu, njegova hiđa je ispravna. Ta, oni koji su učinili hiđu zbog toga. A onaj ko učini hiđu sa nekim drugim ciljem, uči, ovdje govorim smo konkretno o hiđu koja je činjena iz Mekije u Medinu, učinio hiđu iz Mekije u Medinu zbog žene da bi oženio, zbog toga da bi stekao određeni dunjalog i tome slično, onda ima nagradu, znači uh, ima nagradu uh, shodno onome što je nijetio sa tom svojom hijđom. Znači onaj koji je ciljio hijđu radi, radi uh, ženitbe, radi dunjaluka, nema nagradu hijđe. Ovdje je pojenta, nema nagradu hijđe jer je, jer je hijđa propisana od, straha, od strani Allaha Đelešanuhu. Ona je, ona je vrsta ibadeta u smislu ako se radi radi Allaha Đelešanuhu. A ako čini hijđu radi grijeha, onda ima onda ima, znači, ima kaznu zbog toga, bit će kažnje zbog toga. Čini hijđu u evropske zemlje da bi tam mogo da radi harame, primjer radi. Naravno da takva osoba je da će biti kažnjena zbog te hijđre. Znači, e, a mi smo govorili ovdje da inače e, da je nijet, bitnost je nijeta i e, ona druga karakteristika, a to je da pravi temiz, da pravi razliku između ibadeta i adeta. I kako između ibadeta i adeta, e, da onaj ko učini gusl, ono šerijasko pranje, kupanje, šerijasko kupanje, gusl, sa ciljem, e, znači bio je džunup i hoće da otloni džunubluk i nijet mu je da otloni džunubluk sa, sa gusulom, šerijaskim kupanjem, e, znači on tada je učinio nešto što je ibadet. A ako ima namjeru sa kupanjem, ako ima namjeru sa kupanjem da se razladi jer mu je vruće, ili da se očisti nečestoća sa tvoga tijela, a nema nijet da učini gusul, on, znači, njemu se ne broji gusul. Znači, zamislite osobu da je ušla u kupatilo i, hajde, kad je već ušao, tu perije se i uzme i tušira se. I prije toga ne zanijeti da uzima gusul. Znači, on kad završi kupanje, on nema, niti ima nagradu gusula, niti ima gusul. Pretpostavljamo da je bio džunup. Ušao, kupao, kupao se, a nije se nije nijetio da se okupa od džunubluka. On, on se tretira kao da se nije okupao. Ako se okupao, znači da bi, da bi sklonio na čistoću sa sebe ili da bi se rasladio, time znači nije učinio šerijesko kupanje koje se zove gusl. Znači, jer to je kupanje e, potpada pod ade, da se čovjek o, da, da skloni na čistoću sa sebe, da se razladi, to potpada pod adet, pod običaj, a ne pod ibadet. Uglavnom, znači, e, spominjali smo ono e, da po pitanju nijete da imamo dva poimanja nijeta, jedno poimanje nijeta ono e, što došlo u većini širijatskih tekstova, a to je ihlas. Znači da se neko, nije to stvari, da se radi neko dijelo radi Allaha Đelešanuhu samo. A to u stvari potpada, e, o toj vrsti nijeta su govorili učenjaci akide, učenjaci e, e, ovaj, koji govori o biografiji, koji govori o suluku, o ponašanju i tako dalje dok druga vrsta, to je jedno poimanje nijeta. Znači, uh, nijet u smislu iskrenog da se obavlja određeno djelo, da se sa njima nijeti, da se radi samo radi Allah Đelešanu. A onda imamo drugo poimanje nijeta, to, glavno to, su, toga, e, to je poimanje, o njemu govori fukaha, islamski pravnici, a to je uh, razdvajanje između ibadeta i jadeta sa nijetom, iz, između ibadeta međusobno. Čovjek kada zanijeti uh, E, klanjanje podne namaza, to nije isto kada zaniti akšav namaz. Čovjek, ako zaniti za vrijeme akšav namaza, zaniti klanjanje podne namaza, namaz mu je batil, znači neispravne, ne može klanjati podne, osim ako da ga klanjava, ne može klanjati podne za vrijeme akšama, niti može klanjati akša za vrijeme podne namaza. Znači, on sa nijetom pravi razliku između e, ibadeta, I, e, znači raznoraznih ibadeta. Znači, i, i pravi razliku između ibadeta i adeta. Za adete nije potreba nijet. Osim ako osoba hoće sa adetom, neće što je mubah, da ima nagradu kod Allaha Đelšanu, jer se time, jer, jer time hoće da se ojača, pripremi, osnaži za, za činjenje ibadeta. Uh, već ste spomenuli da Imam Buharija znači ovaj hadis e, uvrstio i stavio ga kao prvi hadis u svome sahihu što mu ukazuje na njegov značaj na njegov značaj, njegovu bitnost A onda, jel, e, ono najbitnije sad iz hadisa, e, šta, šta nam govori ovaj hadis? Kakvi su zaključci iz ovog hadisa? E, prvi zaključak, najbitniji zaključak je to da, da, da, se, da se dijela koja mi radimo, znači njihova valjanost, njihova pogrešnost, njihova potpunost i njihova manjkavost, da li je u njima pokornost ili u njima grijeh, da li je u njima rijalog, ili traženje Allahovog lica, da se sve to vraća na nijet. I to je, to je znači, najbitnija pokoja iz ovog hadisa. Znači, sve što će doći u, u fiku, u oblasti ibadeta, osnova je nijet. I zato smo e, prenijeli ono od imama Šafije da rekao da, da se ovaj hadis ulazi u koliko poglavlja? 70 poglavlja fikski poglavlja. Znači, obuhvata ovaj hadis, odnosno koja su to poglavlja? Poglavlja koja govore o ibadetima, kojima, kojima osnova, znači, nijet. <clears throat> pa tako kaže, primjer navodi uh, Besam, šejh Abdullah Besam, kaže, primjer toga, kaže, onaj ko uh, ima namjeru sa uh, džihadom, kada ode u džihad, ima namjeru da uzdigne i Allahu kelimetila, da uzdigne Allahovu riječ, njegov, njegova nagra je potpuna u njegovom džihadu. Ode u džihad i namjeru da uzdigne Allahovu riječ, uzdigne islam, šerijat, pomogne islam, šerijat. Njegov, njegov džihad je potpun, nagrada džihada je potpuna. A onaj ko ode u džihad, i namjera mu je da pomogne Allahu vjeru, a i da zaradi malo ganime. Da uzme ganimu koja je dozvoljena, šarijeski dozvoljena. Onda mu biva njegov, njegova nagrada, koja nagrada? Ahireska umanjena, koliko, kao što došlo u hadisu? Za dvije trećine. Kao što došlo u hadisu, vjerodoslovno kod muslima. Znači, za dvije trećine je on ubrzo svoju nagradu, sa uzimanjem ganime, ubrzo je svoju nagradu na dunjalku za dvije trećine. A dozvoljamo je a jedna trećina mu ostaje na ahiretu nagrada, po tekstu hadisa. A onda imamo treću osobu. Otišla je u džihad samo radi ganimi. Ima li on griha u tom? Ili nema? Kaže, u men kasad il ganime, vahdeha, lem je'them, walakinnehu la ju'ta ajrel muđahid. Ajrel muđahid kaže onaj koji ima namjeru da ode u džihad, ciljem odšu u džihad samo radi ganime, ratnog plijena. Samo rad toga. Nema griha u tome. Međutim, neće imati nagradu muđahida na ahiretu. Znači, ovo je klasičan primjer toga šta, koliko je bitan nijed i šta nam ono znači nijed u obavljanju određenih ibadeta. Dalje e, iz ovog hadisa se e, razumije sljedeće, a to je da, ovdje naglašava šeha Abdullah Besam, a to je da je nijet šart, osnovni šart u dijelu, s tim da osoba, kaže, ne treba da pretjeruje u donošenju nijeta. Šta donošenje nijeta? Da ono, da se priprema prije što donese nijet, pa da ono gleda u svoje srce, ono, je li, je li donio nijet, je li nisprav, pa ono zamisli, zažmiri, pa ono, onaj, zna da ne treba izgovoriti na glas, ali ono sa sobom preispituje sebe i svoj nijet. Znači, to je pretjerivanje. E, nijet znači imati namjeru, kast, odluku, da nešto uradiš ti dan, evo sad znamo da ćemo klanjati podne i hoćemo klanjati podne i da idemo klanjati podne. Znači sve će imaš namjer, nije. Ti kad kreneš na podne, hoćeš abdest, ne moraš stati ponosno, po, ponovo posebno stat, aha šta je ono, hoće podne, a podne, dobro, podne i tako. Da sam sebe proganjaš na niti, tako nešto ne treba. Osoba obično ne bi išla da radi neki badat, da prije toga nije donila nijet. Kad je problem, kad može nastati e, e, problem oko nijeta? Može problem nastati oko nijeta, ono čovjek došao da klanja namaz, nije razmišljao uopće namaz, došao u džamiju, idu u džamiju, on išao u džamiju, i stao i ne znao, ne zna koji namaz klanja, ne znao, ne znaš koji namaz sad. I on konta, hajde, podne, a ono je kindija bilo. I s nijetom podne klanja je kindiju. Poslije toga sjeti se. Nema sumnje da me tad namaz bati, znači profilo je, profilo je s nijetom. To su rijetki slučajevi. Rijetki slučaj da čovjek nije svjestan, hoće obaviti nešto, da nije svjestan šta hoće sa svojim nijetom. Znači, ovdje je pojent u tome, ne treba sebe proganjati sa tim nijetom. Znači, nije te odluka u srcu da će nešto uraditi. I e, zato, znači, e, treća, sljedeća stvar koja zaključuje iz hadisa, a, a, odnosno koju, a, e, koju učenjaci kada govore o ovoj temi spomenju, a to je da je mjesto nije ta srce. I da nije potvrđeno, ni u čemu dibadete, da se nije izgovara riječima. I to je ispravan stav nije prenešeno od poslanika sallallahu alejhi ve sellem niti od sahaba da su izgovarali nije riječima telbija nije niyet da ne brkate pojme kad ode na hadži neko dan se telbija lebeike allahumma umratan to nije niyet ni ono ne vejtu an e, u uh, addi umratan znači to je to jedna razlika između ono uh, između telbije telbija propisana da se izgovara <clears throat> i zato kaže on ovde kaže wa lafsu biha bid'a izgovaranje nije ta riječima je novotarija to je ona opći stav koji smo mi znamo, koji učimo, koji je opće prihvaćen. Međutim, nemojte biti iznenađeni da u fiskim knjigama određeni mezheba spominju da je mustehab telefuz ben nijet, da se izgovori riječima nijet. Kao što je čak i nijet prilikom e, početka namaza u kojim mezhebima? Anefijski i šafijski mezheb. Anefijskom i šafijskom mezhebu je mustehab po zvaničnom stavu mezheba koji je uvriježen u današnje vrijeme. To nisu rekli prvi učenjaci. To nije rekao Imam Šafija. I te rekao e, Ebu Hanife, ne rekao, prenosi od, Ebu, od, od e, Mohameda Hasada Šajbane. Prvog se prenosi nijet, da se nijeti riječima. Prije toga Ebu Jusuf, e, Ebu Hanife ili Imam Šafija nisu to rekli. Nego je to nastalo od određenih učenjaka unutar mezeba. Tako da vas to ne iznanade. A ispravno to zato nima dokaza. A kad nemaš nešto za dokaza, nije to radio poslanica, nisu radili ashabi, čak nisu veliki, veliki imami umeta, nisu to rekli, i neko nakon toga dođe to uvede vjeru i postane stalna praksa da je to bilo od hajra, da je to bilo ispravno, radili bi prvi oni. Kad to postane stalna praksa, nešto da je postala notarija. Znači, uh, ra, da, treba biti vezano za ibadet, prvi šart, govorimo o notarima o ibadet, da bude vezano za ibadet i da postane stalna praksa i da je ubijeđen da je u tome hajr, da je to fadli hajr onda to postane novotarija. I zato je ispravno da je, e, da je izgovaranje nijeta u namazu i bilo kojim ibadetima e, da je novotarija. <clears throat> E, hadis ukazuje također na obavezu čuvanja i opreza prema rijaluku i e, sum'i. Odnosno da se dijelo radi radi nečeg mimo Allaha, odnosno radi dunjalka. I znate šta je rijaluk, a šta je soma? Rijaluk, rija nastalo od onog gledati, rea, gledati. Da radiš neko djelo da bi neko drugi vidio da ti to radiš. Od bilo kojeg ibadeta. Postiš da bi drugi vidio da ti postiš, da bi skontal ti vidio da postiš. Klanjaš na način da klanjaš na određeni način da bi drugi vidli kako ti klanjaš. Svijedno prilođavao se onim sunetljama da što više radiš oni suneta poznati ili kad odeš u džamiju gdje su ovi koji nisu sunetlije, pa ti što manje umanjiš ono sve što trebaš umanjiti da bi oni vidjeli da ti nisi toliko baš ekstreman. Pa prilagođavaš svoj namaz, jel, ovom ili onom, sve jedno. Radi rijalu, kada ti pokazao kako si ti u stvari, jel, donik, znači ima ljudi koji su tako dvolično, dvolično klanjaju namaz. Jedno je klanjaju ga ovama kad uđu skupinu, drugo klanjaju u drugu skupinu ljudi. Prilagođavaju svoj namaz kako gdje stignu. Suma, Suma je to da radiš neko djelo da bi drugi čuli da ti radiš to dobro djelo jedno i drugo i rija i suma imaju približno značenje, ali sve u tom kontekstu da se radi, radi ljudi, radi dunjaluka, radi položaja i tome slično ili radi imetka. <clears throat> Hadis, kaže, također ukazuje na to da se vodi računa o dijelima srca. Uh, Hadisu je došla također propisanost hijdžre iz govor propisano hijdžre iz e, iz zemlje širka i kufra u zemlju islama i da je to jedan od najboljih ibadeta ako se sa njim cilja Allahovo lice. A onda je e, Abdullah Besam završio svoj komentar ovog hadisa time da je spomenuo ono što je što je Ibn Ređeb spomenuo u svom u svojoj knjizi e, Džamiul Ulum Hikem svom komentaru 42 e, nevjeva hadisa, a to je da je spomenuo da, nije, da dijelo koje se radi uh, znači e, vrste dijela koje se radi e, mimo Allaha Đelešanu, sa ciljem da se radi mimo, e, da nema se cilj Allahovo, zadovoljstvo Allahovo lice. Pa je spomenuo ona, one dvije vrste poznate. Znači, to u stvari, prva vrsta je da, da dijelo koje se radi, da u njemu rija mahda, da je, da je to dijelo se čisto radi radi nečeg dugo mimo Allaha Đelešanu. E, i uh, sad neki dunjalički uh, e, cilj o tome slično, nema razlijedom među unjacima da je, i nema sumnje oko toga da je to, da je to dijelo batilo. Mi ovdje govorimo o ibaditima, naravno. Uh, druga vrsta dijela, da se dijelo uh, u osnovi počne da radi, radi Allaha Đelešanuhu, pa mu se onda ubaci, ubaci se taj rijalog. Uh, rijalog u stvari da se radi e, zbog nečeg mimo lađe šano. E onda su učenjaci kažu, da, e, zavisi, kaže, propis tog djela zavisi. Ako je čime počeo djelo radit, pa odma u osnovi ga pomiješao sa rijalukom, e, kaže, šarijetski tekstovi ukazuju na to da je to da je njegovo to djelo batir, da mu se ne prima. E, druga vrsta, a to je kada počne da radi radi Allaha Đelšanu to djelo, pa u toku tog djela i badeta kojeg radi, E, znači, narušimo to dijelo rijaluku ubaci se. Ali on se sjeti i počne da se opire njemu, pa, pa odbaci osobe rijalog. Ispravno je da mu, to, znači, da mu taj uh, rijalog koji uleti u njegovo dijelo i bade, da mu neće naštetiti vrijednost dijela. E onda treća vrsta, treća vrsta ovoga, to ono oko čega se razvijeli učenjaci, a to je da osoba, znači da počne u osnovu da radi dijelo radi Alađe Šanuhu, uh, a onda u toku tog dijela, e, uh, toku tog dijela mu se znači, umiješa rijalog, uh, I onda se on prepusti tom rijaloku. Ne, us, ne uspije se spasiti. Privede i badet na tom rijaloku. Oko tog dijela učenjaci razilazi da li mu je batil, da li mu se prima ili mu se ne prima, e, da li mu, to, da li mu je time ponišen čitavo dijelo ili mu se broji samo ono što je uradio radi Allaha Đelešanuhu. Pa smo govorili o tome e, šta su rekli učenjaci. Uglavnom, e, uglavnom skupnočnjaka kaže da ima nagradu zbog osnovnog nijeta koji je počeo da radi to djelo, da mu se umanjuje, da mu se umanjuje ono što je radi mimo lađe šanu, da mu se poništava kompletno djelo i tako dalje. Spomenuli smo o tome stavove učenjaka i da je ima Mahmed ibn Džarir Taberi i mnogi učenjaci da su stavu da mu to djelo nije poništeno, da ima nagradu za njega. I s time smo završili komentar ovog hadisa i završili smo uvod u komentar ovo djelo. Svanak Allahume ve bihamdike, ašhedu en la ilaha ente, estakvirke wa etubu ilik. Sada ćemo... Andalusam, Andalusam, Andalusam, Andalusam,